Dobrodošli. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut i želim da vam dočaram kako ljudski um funkcioniše, kako biste imali jasnu sliku o tome i kako biste iskoristili ove fascinantne sposobnosti svog uma i ostvarili ciljeve o kojima sanjate. U prethodnim snimcima u kojima je bilo reči o podsvesnim funkcijama, objasnio sam trajnu memoriju, imaginaciju, emocije i navike. Do kraja ovog snimka saznaćete veoma ekskluzivne informacije. Saznaćete informacije za koje pretpostavljam da niste ni znali da postoje. Saznaćete za funkciju podsvesti koja je najnegativniji deo nas i naučit ćete koja je to funkcija podsvesti koja brine o našoj egzistenciji i o našem životu. Dok sedite tu i slušate pažljivo ovaj materijal – možete da se opustite i uživate u narednih desetak minuta. Sledeći deo podsvesnog uma, a možda i najvažniji deo uma, jeste naš odbrambeni um, samoodrživost. Odbrambeni um je um koji je preuzeo zaštitnu funkciju na sebe kako bi nas zaštitio od opasnosti, bile one istinite ili umišljene. Podsvesni um ne razlikuje stvarnost od mašte spoljašnje od unutrašnjih slika. Za podsvest ne postoji vreme, prošlost ili budućnost. Podsvest ne analizira da li je unutrašnji sadržaj istina ili ne. Ovaj deo uma nema tu funkciju da rasuđuje. Ono što je u njemu, to je za njega realnost. Naprimer, kao što ste imali prilike da čujete do sad, traumu koju je doživela neka osoba ostaje zarobljena u podsvesnom umu i odavde vrši pritisak i stvara ometanja koja se manifestuju i na našu fiziologiju, zdravlje, što je poznato kao psihosomatski poremećaj ili se manifestuje u obliku nepoželjnih navika, reakcija, emotivnih izliva, misaonog toka i tako dalje. Funkcija podsvesnog uma, samoodrživost, ima za zadatak da nas zaštiti kako ne bi ponovo došli u situaciju da doživimo istu traumu i ovaj rezultat postiže na vrlo zanimljiv način. Ispričat ću vam sad jedan veoma zanimljiv slučaj. Ispričat ću vam Zoranin slučaj. Došla je kod mene zbog prekomerne težine i u prvih par minuta razgovor je bio iz njenog svesnog uma. Govorila je kako ima problema sa ishranom i kako je gojazna – kako želi da se oslobodi ovog tereta. Iskustvo mi je reklo da stvari kod nje stoje u stvari malo drugačije. Kad je reč o prekomernoj težini ili gojaznosti, postoje dva ključna momenta. Ako osoba ima 10-15 kg viška u odnosu na idealnu težinu, onda je velika verovatnoća da je do viška kilograma došlo usled poremećene navike u ishrani. Pod tim podrazumevam količina hrane koja se unosi, vrsta hrane, brzina kojom se hrana unosi u organizam i tako dalje. Ako osoba ima 20 ili više od 20 kg viška, onda je reč o emotivnom uzroku. Onda ovaj višak kilograma ima svoju funkciju. Onda ovaj višak kilograma ima zaštitnu funkciju. Dozvolite mi da vam približimo čemu je ovde u stvari reč. Dok smo radili na Zoraninom slučaju, regresijom, došli smo do podataka koji su bili vrlo zanimljivi. Došli smo do momenta u njenom detinstvu kad se kod nje javila seksualna znatiželja. Pojavila joj se prirodna potreba da istraži svoj pol kao i suprotni pol. I to je sasvim u redu jer ovo seksualno interesovanje i istraživanje je redovna pojava kod svakog od nas koja se javlja negde oko sedme godine života. Ona se tada družila sa dečakom iz ulice koji je samo par godina bio stariji od nje. U početku je ona insistirala na ovoj igri, dok se njen drug povlačio i izbegavao ovakav kontakt. Međutim, dešava se i taj trenutak da su sami i kad kreću u upoznavanje i u ovu vrstu igre. To je sve trajalo neko vreme, gde su oboje bili zadovoljni i sve je stvarno bilo samo igra međutim dešava se to da u jednom trenutku kad je Zorana poželjela da prekine sa igrom, zato što je čula neke zvuke ispod prozora, njen drug nije želeo da stane. I čitava ova scena trajala je neki trenutak. Međutim, bilo je dovoljno da se ona oseti ugroženo i da oseti da je izgubila kontrolu. Sve u svemu, Ovde se ništa strašno, konkretno nije ni desilo. Ovo je još uvek dečija igra. Ali na emotivnom planu osetila se veoma ugroženo i bez osjećaja kontrole. Posle par godina, kad je već odrasla i kad je interesovanje za seksualni odnos postalo već ozbiljnije, upustila se u vezu sa momkom koji je imao agresivne ispade – imao je agresivne tendencije i u jednom njihovom kontaktu desila se slična stvar. Bila je primorana na seksualni kontakt tako da se ponovio taj osjećaj o gubitku kontrole i osjećaj da je ugrožena. I ova dva događaja obeležili su veoma jako njen seksualni život. Počela je da na seks gleda isključivo negativno i pošto je bila lepa, atraktivna, Svaki kontakt sa suprotnim polom, a bilo ih je često, bio je moment kada bi ona ponovo i ponovo proživljavala u sebi ove napade kada se osjećala ugroženo i bez kontrole. Njen zaštitnički um je zato smislio način kako da je zaštiti, pa je uveo gojaznost kao mehanizam zaštite. Smislio je način kako da je učini sigurnom od ovakvih pojava i učinio je da postane gojazna, kako ne bi bila seksualno interesantna suprotnom polu. Osobe koje su imale neki oblik seksualnog uznemiravanja razvijaju specifičnu vrstu gojaznosti. Goja se na takav način da se svi seksualni atributi zamaskiraju. I ovo je pojava koja je toliko česta da biste se iznenadili. Podsvesni um zato čini sve ono što je u njegovim moćima, sve ono što je u njegovim mehanizmima kako bi se zaštitio od sličnih ugrožavanja. Zadnji deo podsvesnog uma o kojem će sada biti reči je najnegativniji deo, poznat pod nazivom lenjost. Lenjost je funkcija podsvesti koja ima za zadatak da sačuva stanje kako je trenutno. Promena je nije nešto što ova funkcija priželjkuje. Ova funkcija podsvesti teži da stvari ostanu kakve jesu, jer menjanje stvari je zahtevan proces. I zato podsvest lako prima informacije koje su u skladu sa trenutnim stanjem. Informacije koje su drugačije, suprotne od unutrašnjih uverenja, bivaju brisane. I zato su pozitivne sugestije jedne od najtežih stvari koje prijanjaju za naš podsvesni um. S druge strane, negativne sugestije se mnogo lakše primaju. Kad osoba sa niskim samopouzdanjem doživi neki neuspeh, ona pomisli ili kaže sebi kako je nesposobna, kako je neuspešna, da nikad neće ni uspeti. Ovakva ideja ide lako u podsvesni um jer je u skladu sa prethodnim idejama u datom kontekstu ova ideja se uklapa sa svojom slikom o sebi i na taj način percepcija o samopouzdanju, to jest o nesamopouzdanju, postaje još jača i čvršća. Ako osoba sa niskim samopouzdanjem doživi neuspeh i pomisli ili kaže u sebi da je ovaj neuspeh prolazna stvar, slučajnost, i da će u sledećoj situaciji biti mnogo uspešnija i sposobnija i odluči da nastavi svoj put do uspeha sa osjećajem snage u sebi i poželi da ova sugestija stigne u podsvesni um. Takva sugestija biva odbačena jer se ne uklapa sa unutrašnjim programima. Kako uvesti pozitivnu sugestiju u podsvesni um pomoću hipnoze? O tome u sledećem snimku jer ova tema zaslužuje svoje posebno poglavlje. U prethodnim audio snimcima upoznali ste se sa funkcijama svesti i sa funkcijama podsvesti. I sad znate da podsvesni um obavlja samo šest funkcija i to su, da ponovimo, trajna memorija, imaginacija, emocije, navike, samoodrživost i lenjost. Da li ste već primetili kako sad znate mnogo više o ljudskom umu i kako prepoznajete potrebu da pokrenete promene i kod sebe, pa čak i da pomognete svojim prijateljima, kolegama, članovima porodice da i oni iniciraju lične promene? U sledećem snimku biće reči o kritičnom faktoru svesnog uma i od ove funkcije u mnogome zavisi prihvatanje i realizacija pozitivnih sugestija. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut i pozivam vas da posetite moj sajt nlphipnoterapija.com i tamo ćete moći da nađete veoma vredne i korisne informacije i tehnike koje će i vama pomoći da ostvarite svoje želje u svakom aspektu vašeg života. Bilo da je to postizanje ličnih ciljeva, ličnih vrednosti ili definisanje ličnih vrednosti, oslobađanje od obsesivno-kompulzivnih poremećaja i mnogo toga još. I sve to u veoma efikasnom maniru. Pozdrav do sledećeg slušanja.